Հերթական անգամ է մեզ մոտ Ֆրեզնոյի Կալիֆոռնիայի նահանգի պատվիրակությունը Պերճաբգարանի պատվողի պատոսի ղեկավարությամբ ես շնորհակալություն եմ հայտնում նրանց իրենց կատարած աշխատանքի համար։ Բացի մասնագետներից վիրաբույժ, գինեկոլոգ, բոլոր այն մասնագետներից, որոնք անհրաժեշտ էին մեզ աշխատանքի համար, նրանք մեզ համար նաև պատրաստել են անհրաժեշտ սարքեր։ Երկար տարիներ է ինչ մեր մոր եւ մանկան կենտրոնում բացակայում է լապարասկոպիկ սարքը, հիստերասկոպիկ սարքը եւ պարոն Աբգարյանը այս անգամ վերել է Արցախի համար նաեւ այդ սարքը, ինչի համար մենք անչափ շնորհակալ ենք եւ հենց հիմա կատարվում է վիրահատություն իրենց մասնագետի կողմից հենց այդ սարքով Նաև բացակայում էր մանկական հիվանդանոցում աուդիոմետրը, բավականին երկար ժամանակ։ Աուդիոմետրն էլ պարոն Աբգարյանը տրամադրեց մանկական հիվանդանոցին եւ ես խնդրեցի անցյալ անգամ մամոգրաֆիայի համար տպիչ, որը հնարավորություն կտա դիստանցոն խորհրդատվության համար, հաշվի առնելով, որ Արցախում գործում է միայն մեկ մամոլոգը եւ նրա համար ժամանակ առ ժամանակ անհրաժեշտություն է լինում խորհրդատվությունների եւ Պերչ Աբգարյանը սիրով կատարեց իմ խնդրանքը։ Նորից շնորհակալություն բոլոր պատվիրակության անդամներին։ Ես ոչ թե հույսով եմ, ես հավատում եմ, որ այս նախաձեռնությունը կկրի շարունակական բնույթ եւ մյուս տարվա ընթացքում մենք նորից կհանդիպենք մեր գոլեգաների հետ։ Անչափ կարևոր է, որ որոշ վիրահատությունները կատարվում են առաջին անգամ Արցախում, մանկական հիվանդանոցում, մոր եւ մանկան կենտրոնում եւ հանրապետական բժշկական կենտրոնում։ Բավականին լուրջ վիրահատություններ են եւ հույսով եմ, որ արդյունքը կլինի դրական։ Նաեւ ավելացնեմ, այսօր Ասկերանի շրջանային հիվանդանոցում կազմակերպվեց բաց դռների օր Ֆրեզնոյից ժամանած մասնագետների կողմից մանկաբույժի եւ թերապևտի կողմից եւ բավականին մեծ քանակով հիվանդներ ընդունեցին։ Մանկական հիվանդանոցում դա բավականին լուրջ գեշպրունգի հիվանդությունով տարապող երեխային վիրահատեցին, հենց նոր ավարտեց այդ վիրահատությունը։ Մոր եւ մանկան կենտրոնում առաջին անգամ կատարվեց հիստերոսկոպիկ վիրահատություն, իսկ հանրապետական բժշկական կենտրոնում ճարպակալումով հիվանդին ստամոքսի վրա կատարվեց միջամտություն, որը շատ կարեւոր է իրեն հենց կյանքի համար։ Ռիսկի գործոն կար կյանքի վտանգ ուներ այդ հիվանդը։ Մեզի համար հոգեկան մեծ կողնակություն է Արցախում լինել եւ Ֆրեզոյի համայնքի սրտե բխած բոլոր ներդրումները մենք բերենք այստեղ։ Ուրեմն ինչպես որ նախարարոյն Դիգին Աթայանը հայտնեց, որ առաջնակամլալով երկու մեծ վիրադություններ են եղել, ուրեմն մենք փախտավոր ենք, որ կարողացել ենք մեր համայնքի օժանդակությամբ այստեղ բերել լաբորատորիզկոպիկ սարքավորումները, անշուշտ մամոգրաֆի դպրիչ սարքավորումը եւ այսինքն մինակ ադի չէ, մեզ համար ամենը մեծ հոգում կողմնակությունն է, որ օդար բժիշկները, որ անցյալ դարի եկել են, ամբողջությամբ այստեղ են եւ մեծ հաճույքով, մեծ հբարդությամբ որ նրանք գտնվում են Արցախում։ Եվ իրենց այցը 1-2 օրվա համար չի, նրանք դեվագան աշխատանք եւ օրական արաբոտնից մինչեւ երոգեան ուշը աշխատում են մեծ հաճույքով, քանի նրանք նկատում են, որ Արցախի ժողովրդի չերմընտունելությունը իրենց հոգին, սիրտը գտապանցե իրենց երեսին վրա եւ նրա համար դրանք քաչալրվում են։ Եվ անընդհատ խոսում են լավ ծավալ արտահայտվում են եւ իսկապես ես անցամբ եւ իմ պատվիրագության կողմից իսրդե ուզեմ 3 երիտասարդի վրային ես շնորհակալություն հայտնեցի այսօր գրգին գուզեմ հայտնել խորի շնորհակալություն Տիգինաթայանին։ Նրան եւ իրեն վարչակազմի դարած աշխատանքը անհավատալի էր։ Մեր վիրատները չեն կարող վիրատյուն անել, եթե այսպեսի ղեկավար չլինի, որ մեզի թիգուն կանգնի, որ մենք երբ որ կանք շերմությամբ համագործակցությամբ լավ աշխատանք տան։ Ուրեմն գրքին գշնորհավորեմ եւ շնորհակալություն գայտնեմ Դիգնաթյան ծեր դարած աշխատանքին, որ ամեն օր արդեն մենք ավելի արդյունավետ ենք լինում։ Այս աշխատանքը պիտի լինի ամեն տարի եւ ամեն տարի գազորանա, քանի մենք կսովորենք թե ինչ պետք է անենք, որ ավելի հաջող լինենք։ Միշտ կյանքի քայլերից մեջն է։ Գիրագիորենք հասնել մինչև 5 շաբթի, մենք բավարարված չենք այս օրերով։ Հուսով ենք, որ Քալդարի երեքիշեր թիմը հավաքվեցավ եւ քաղաքաներով փոխանակություն եղավ, Քալդարի դարբերսը ոբիտ մոդենան, որ ավելի երկար ժամանակ էստեղ լինենք եւ անշուշտ Տիգին Աթայանի ղեկավարությամբ եւ հաղորդակցությամբ մենք կարող ենք ավելի մոդեն շփվել եւ գտնալ թե ինչ պետք ունեն, որ կարեւոր սարկավորումները թե որակ ինչ որ պետք է նրան բերենք, որ դեղին հասնի եւ իսկապես օգտակար լինի։ Regina Welser eh, Stuart Mason-ի հետ շատ մոդեն աշխատի դարիներով, երբ որ աս լաբորասկոպիկ երելու հարց ելավ, Dr. Mason-ը մոտեցավ Virginia-ին եւ ասաց, որ առանց քեզ մենք չենք կարող սարկավորումը համատրել եւ աշխատանքի լծվել։ Ես իսկապես կքնահատեմ նրա հոգին, ինքն ընտանիքը զավակները թողնել է եկել Արցախում, որպեսի ներդրում անի։ Եվ ոչ թե մենակ այստեղ, այլ Գյումրիում նմանապես նույն լաբորասկոպիկ սարքավորումը այնտեղ ալ պատրաստեցին եւ ինքն էր որ աշխատեցա որ դա բոլորը համատրվի I am very grateful for being able to come with our team to come and help people and introduce this new technology that is available to help diagnose quicker, easier, and less painful for patients. It's, it's so appreciative to be here. Yes, Vorkan Shunargalem. As Keretik uh, Aritim or Inz and Zaivets were Mianam, Pushkagan Arakotian Timin, Boru Nabadaga, Yerevor Artiagan Sarkarum Esther Perel, Yevan Sarkarman, Bacharav, Hivat Neregaru and Aveli Arak Pushven. եւ առանց խոչընդոտներու նրանք ավելի առողջ դինեն դրա համար ես շատ շնորհակալություն եմ հայտնում Սրդի մեծ ուրախությամբ գասեմ, որ Դոկտոր Մեսսինի երկրորդ անգամն է որ Ղարաբաղում գտնվի Արցախում, ես օրիգինալվազին առաջին անգամն է։ Անշուշտ իր առաջին այցելության նյութ ինքը նկատեց, որ որոշ կարևոր սարքավորումների պետք է կար։ Դրա համար ինքը գապնվեց իմ հետ եւ ես մարտին Երևանում էի դարբեր աշխատանքով իմ հետ ուղարկեց մի 25000 դոլարից ավելի վիրահատական սարքավորումներ, որ դա շատ-շատ անհրաժեշտ էր սրդի խորից եկավ եւ մեծ հաջողով նվիրեց։ Այսօր երկրորդ անգամն է եւ անշուշտ քիչ առաջ նախքան մեր հանդիպումը նա ինձանից խնդրեց, որ մեր հետ չի վերադառնա, մի օր եւս ավելի գնա, որբեսի վիրահատություններ անի։ Thank you.